Ei, Guga! Molezinha, né? Molezinha, né? Todo, todo dia de conchinha, eu dormindo com ela, assistindo Netflix, tipo cena de novela. Ela até pensou que eu ia casar com ela, não nasci pra ter rotina. Mandei a real sem pena, mandei a real sem pena, mandei a real sem pena. Não era amor, era quarentena não era amor, era quarentena. Não, não era amor, era quarentena. Não, não, não era amor, era quarentena. Dentro de casa sozinho não fica, eu tinha que arrumar o esquema. Dentro de casa sozinho não fica, eu tinha que arrumar o esquema. Ela até pensou que eu ia casar com ela, não nasci pra ter rotina. Mandei a real sem pena, mandei a real sem pena, mandei a real sem pena. Não era amor, era quarentena. Não era amor, era quarentena. Não, não era amor. Ei, Guga! Molezinha, né? Molezinha, né? Todo, todo dia de conchinha, eu dormindo com ela, assistindo Netflix, tipo cena de novela. Ela até pensou que eu ia casar com ela, não nasci pra ter rotina. Mandei a real sem pena, mandei a real sem pena, mandei a real sem pena. Não era amor, era quarentena. Não era amor quarentena. Não, não era amor, era quarentena. Não, não, não era amor, era quarentena. Dentro de casa sozinho não fica, eu tinha que arrumar o esquema. Dentro de casa sozinho não fica, eu tinha que arrumar o esquema. Ela até pensou que eu ia casar com ela, não nasci pra ter rotina. Mandei a real sem pena, mandei a real sem pena, mandei a real sem pena. Não era amor, era quarentena. Não era amor, era quarentena. Não, não era amor, era quarentena. Tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, quero ver. quero ver. né? Tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, quero ver. Hoje eu fico com a outra, pensando em você.